Alhamdulillah Rabbil alamin i salatu ve selamu ala ashrafil enbiyai wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila ba'd. <clears throat> svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, mir selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika, Muhammeda alihi salatu wa salam njegovu časnu porodcu, njegovu uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <clears throat> Uvažna braću i poštovani sestre, Srijeda je naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtoj pobožnjaka, čuvenog imama Ennevevija Rahmetullahi Alihi. Danas se družimo sa jednim veoma interesantnim lijepim poglavljem, poglavlje ponašanja prilikom jela na 373. stranci. 373. stranca za one koji imaju knjigu ovog formata. Imam Ennevi Rahmetullahi Alihi u ovom poglavlju spomenuo je više od 50 hadisa e, koji se vezuju za propise i adabe ponašanja prilikom jela i pića. Sama činjenica da imam Nevi Rahmetullahi Alehi spomenuo 50 hadisa u ovom poglavlju, a opet u ovom poglavlju imamo više podpoglavlja koji se opet vezuju svaku od tih podpoglavlja vezuje se za E, naš kodeks ponašanja prilikom jela i pića, sve nam to ukazuje koliko je bitno to poglavlje. Svakako, ovo poglavlje e, kroz više svojih aspekata ukazuje na savršenstvo vjere Islama. E, čak sam jedne prilike imao priliku da vidim da je jedan veliki alim napisao dva toma dva toma knjige koje samo govori o propisima, adabima, ponašanju, kodeksu ponašanja prilikom jela i pića, hadisi koji govori o tome, i kuranski ajti koji govori o tome i analiza pravno fikska e, pitanja koje se vezuju za ta poglavlja. Dva toma je čovjek napisao samo o tom poglavlju. Pa znači, islam je toliko savršen, toliko potpun da čak i pitanje jela i pića, nešto što izgleda nama jednostavno i normalno, Toliko je hadisa Allahu poslanik alaihi salatu selam izrekao, a koji se odnosi na definisanje našeg kodeksa ponašanja prilikom jela i pića. Pa nam to opet ukazuje koliko je islam potpun, koliko je savršen, da je toliko hadisa izrečeno samo o jednom pitanju, pitanju jela i pića, kako čovjek treba da se ponaša prilikom konzumiranja hrani. <clears throat> S druge strane, naša potreba za ovim poglavljem je velika iz razloga što ne postoji čovjek na planeti, a da minimalno jednom u toku dana nešto ne pojede ili popije. A da ne govorimo da možda u toku dana i desetine puta mi nešto pojedemo ili popijemo. Pa naša potreba za poznavanjem ovog pitanja je velika potreba. Pa primjera radi, ako radimo određenu stvar pogrešno, mi možda tokom dana deset puta uradimo određenu stvar pogrešno. Suprotno tome, ako ispravno shvatimo kodeks ponašanja prilikom jela i budemo se pridržavali smjernica Božijeg poslanika, odnosno sunneta Božijeg poslanika, ali se letu selam, imamo priliku da u toku jednog dana desetine se vapa zaslužimo i zaradimo zato što ćemo jesti i ponašati se prilikom jela i pića onako kako nam je preporučio Allahov poslanik, ali se letu selam, pa je naša potreba za ovim poglavljem velika. <clears throat> Svakako, kao što su se ljudi odaljili u mnogim drugim pitanjima od kodeksa islama i islamskih smjernica života, isto tako i u ovom poglavlju ćemo vidjeti da su se ljudi odaljili od onoga e, čemu ih je podučio Allah poslanik alaih salatu wasalam, pa ćemo vidjeti da se ljudi nekada pokušavaju pridržavati nekog zapadnog montona, pa ćemo ih vidjeti kako jedu lijevom rukom, što je u islamu zabranjeno, već je naređeno da se jede desnom rukom. Pa ćemo vidjeti znači e, da velik broj ljudi ne poznaje kodeks ponašanja, islamski kodeks ponašanja prilikom jela, a sve nam to opet ukazuje kako je islam savršen, potpun, da prije 1400 godina i te kako precizno su definirana i definisana pitanja kako i na koji način da se čovjek ponaša prilikom konzumiranja hrani. Prvi hadis koji je Imam Nevi Rahmetullah Jalih spomenuo jeste 728. hadis od Omera Ibn Ebu Selemi radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao Allah poslanik ali salatu selam kazao mi je spomeni Allaha jedi desnom rukom i jedi ispred sebe. Ovaj hadis će nam doći naknadno, a je ovaj hadis jedan veliki temelj u poglavlju kodeksa ponašanja prilikom konzumiranja hrane. Allahu poslanik ovog e, dječaka koji je odrastao u njegovoj kući, koji je bio sin njegove supruge iz prvog njezinog braka, pa je odrastao u svoju majku, a ona je bila supruga Božijeg poslanika, pa je bio blizu Božijeg poslanika, pa je jedne prilike Allahu poslanik ga vidio kako rukama uzima znači sa različitih mjesta iz posude. Pa mu je Allah poslanik ali se na jedan lijep način uputio savjet i kritiku, podučavajući ga kako čovjek treba da se ponaša, pa kaže Allah poslanik ali se prva stvar, semillah. Prvo, kada hoćeš da počneš jesti, reci bismillah. Druga stvar, <clears throat> kaže Allah poslanik ali se jedi desnom rukom i treća stvar, jedi ispred sebe. Pa je Allah poslanik ali se sram ovog eh, ashaba, dječaka, podučio kodeksu ponašanja prilikom konzumiranja hrane jer je vidio da griješi. Pa mu je kazao semillah, Naredio mu je naredbena forma. Iako naredbena forma kada dođe u poglavlju kodeksa, kada dođe u poglavlju adaba, ona nije toliko jaka kao druge naredbene forme, kao naredbena forma namaza, kao naredbena forma e, zekijata, posta, hađa i drugih stvari. Jeste ovdje Boži poslanik rekao u naredbenoj formi semil spomeni Allaha, naredbena forma, ali to ne ide na toliki stepen kao što je stepen namaza, definitivno. Pa je znači muslimanu propisano prije nego što počne jesti da rekne bismillah. Propisano mu je da jede desnom rukom i propisano mu je da jede ispred sebe. Ovdje se odnosi da jede ispred sebe u slučaju kada ljudi jedu iz jedne velike posude pa da čovjek znači jede hranu koja je ispred njega. Prva stvar rekli smo e, da je propisano islamom da čovjek prije jela kaže bismillah kako e, izgovaranje Bismillah na početku jela nosi u sebi mnoge koristi. Jedna od tih koristi jeste i da šeitan ne učestvuje sa čovjekom u njegovom obroku kojeg on jedi. Druga stvar, kaže Allah poslanik, jedi desnom rukom, pa je u islamu naređeno da se jedi desnom rukom. S druge strane, vidjet ćemo hadise o tome, Zabranjeno je, zabranjeno je da čovjek jedi e, lijevom rukom, to je jedna stvar, zabranjeno da se lijevom rukom. Vidjet ćemo da je Allah poslanik dovio protiv čovjeka dovio protiv čovjeka i to je bio razlog da mu se paralizovala ruka kada mu je Boži poslanik rekao jedi desnom rukom, a on je rekao ne mogu. Nije želio da prihvati propis Božijeg poslanika, pa mu je poslanik rekao i ne mogu. Dovio je protiv njega, pa kaže prenosio Cadisa, više nikada svoju desnu ruku nije podigao do usta, znači ruka mu se je paralizovala. <clears throat> I na kraju kaže Allah poslanik, jedi ono što je ispred tebe. U slučaju kada čovjek jedi sa grupom ljudi iz jedne zajedničke posubde, propisano je da jedi ispred sebe. <clears throat> Nakon toga imam Nevi citira hadis 729. Eh, od Aisha radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik se sam rekao kada neko od vas bude jeo, neka spomeni ime uzvišenog Allaha, neka rekne bismillah. Ako Allahovo ime zaboravi spomenuti na početku jela, onda neka kaže bismillahi awwalahu wa akhirahu u ime Allaha i na početku i na kraju ovog jela. Znači kao da nam imam Nevevi Rahmetullahi Alehi želi da odgovori na pitanje koje bi mogao da postavi neko od nas. A to je, počeo sam jesti, zaboravio sam kazati bismillah. Šta ću da učinim? Pa je ovaj hadis odgovor na pitanje kao da je e, upotpunjavanje onog prethodnog hadisa. Boži poslanik je rekao spomeni Bismillah, reci Bismillah na početku jela. Pa kao da se postavlja pitanje, a šta ako zaboravim? Pa kaže Allah poslaniku u ovom hadisu, na početku jela recite bismillah. Ako zaboravite, recite bismillah. Bismillah, na znači u ime Allaha, evvelehu wa ahirahu i na početku jela i na kraju jela, pa će čovjek, hajde da kažemo, na taj način u jednu ruku e, postupiti pravilno i iskupiti se za prekršaj koji je napravio, ako bi ga mogli nazvati prekršajem, a to je da nije rekao Bismillah na početku jela. <clears throat> Nakon toga 730. hadis od Džabira radijallahu ta'ala se prenosi da čuva čuo Allahu poslanika ali se sam kako kaže. Kada čovjek uđe u svoju kuću, pa Allaha spomene prilikom ulaska i prije nego počne jesti, šeitan svojoj družini kaže ovdje nemate ni konaka ni večeri. Veoma bitna stvar. Veoma bitan savjet koji je potreban svima nama danas, a to je, kaže Allah poslanik, čovjek kada ulazi u kuću i kaže Bismillah, ulazi u kuću, spomeni Allaha. Kada počne jesti, kaže opet Bismillah, šeitan kaže svojoj ekipi, ljudi ovdje nema ni konaka, niti ima hrani. Dobro, da vidimo šta se dešava kada čovjek to ne kaže. Pa kaže Allah poslanik, a ukoliko uđe u kuću i prilikom ulaska ne spomene Allahovo ime, šetan im kaže, našli se prenoćište. A kada prije jela ne izgovori bismilu, šetan kaže, našli ste i konak i večeru. Vidjeli smo prvi moment, čovjek ulazi u kuću, kaže bismillah, Počinje jesti, kaže bismilla. šetan kaže svojoj ekipi, nemate ovdje ni konaka, niti imate večeru. Drugi čovjek, a nažalost danas tas je većina takvih, ulazi u kuću, ne kaže smila. Počinje jesti, ne kaže Bismillah, šetan kaže svojoj ekipi, našli ste konak i našli ste večeru. Šta mislite kakva je kuća u kojoj konače šetani i kakva je kuća u kojoj jedu šetani? Pa nam se nerijetko dešava da imamo probleme u kući da imamo stres, da imamo nervozu, da imamo svađe, da imamo prepirke, da imamo nervozu, e, netrepeljivost među članovima poruci. Zašto? Jer su naše kuće postale prepune šeitana. Ne spominje se Allahovo ime. Poslani kaže, meleki ne ulaze u kuću u kojoj ima slika, u kojoj ima kipova. Naše kuće, u njima se ne uči Kur'an. Prepune su muzike, prepune su filmova, prepune su serija, prepune su slika, prepune su kipova. Ne ulazimo bismilom, ne izlazimo bismilom, ne jedimo milom, ne zahvaljujemo Allahu na kraju jela. Definitivno to su hoteli za šetane i njegove ekipe. Pa braćo moja draga, pogledajte kako je naša vjera savršena, kako je potpuna, kako nam kako nam štiti porodični ambijent u našoj kući. Pa čovjek vjerni treba prilikom ulaska u kuću, vraća se sa posla, išao je u kupovinu, išao je u džamiju, ulazi u kuću, bismillah. A'udhu bi kelimati Allahi tamme min šarri ma halak. Utječem se Allahu od zla kojeg je stvorio. Učenje dovi prilikom ulaska u kuću, izlazak iz kuće bismillah, tevakeltu ala Allah, la hawle wa la kuvata illa billah. Kada čovjek počne jesti bismillah, kada završi elhamdulillah, pa u toj kući, kaže Boži poslanik, kuća u kojoj se uči sura el bekara, u njoj šetani ne mogu biti. Da li se u našim kućama uči bekara ili pjevačice preko drine pjevaju u našim kućama putem televizije, radija i mobitela? Da li u našim kućama ima slika? Da li u našim kućama ima kipova? Da li ima znači figurica? Sve to sprečava ulazak ulazak meleka u kuću, a ako nema meleka, onda će tu sigurno biti šitana. <clears throat> Nakon toga imamo Nevevi u 732. hadisu je spomenuo onaj hadis kojeg smo mi vjerovatno mnogo puta slušali da je Allah poslanik ali se letu selam kazao e, kada je vidio jednog čovjeka koji jeo a nije rekao bismillah e, rekao je Allahu poslanik ali se letu wasalam, pa je vidio čovjeka koji rekao onu dovu koju smo malo prije spomenuli, bismillahi awwalahu wa ahira, pa je poslanik rekao šetan je sa njim sve jeo, kada je rekao u dovu šetan je povratio ono što je pojeo, ovaj hadis, iako smo ga vjerovatno mnogo puta svi čuli, nije vjerodostojan hadis, tako da se nećemo kod njega zadržavati. <clears throat> Nakon toga u 735. hadisu od Mu'adh ibn Enes radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao ko pojedi neku hranu, a nakon toga kaže Elhamdulillahi lezi at'ameni hada wa razaqani min gajri havlin minni wa quwa Hvala Allahu koji me nahranio ovom hranom i obskrbio me bez ikakvog moga truda i udjela, takvom će biti oprošteni grijesi. Allahu akbar. Pogledajte, braćo moja draga, savršenstvo i ljepote Islama. Čovjek jedi, najeo se, nije radio neki ibadet, nije klanjao, nije postio, nije udjeljivao sadaku, nije se borio, nije išao u džihad. Ne, kaže Allah poslanik, ko jedi, najedi se. Ali tu blagodat, to što je jeo, pripiše Allahu وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Sve blagodati koje imate su od Allaha, pa čovjek vjernik treba da zahvaljuje Allahu. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam u ovom hadisu, ko pojede neku hranu, a nakon toga kaže Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqani min gajri haulin minni wala kuwa. Kratka dova. Elhamdulillahillazi at'amani hadha wa razaqani min ghairi hawlin minni wala kuwa. Hvala Allahu koji me obskrbio ovim bez ikakvog mog truda. Njemu hvala. Kaže, bit će mu oprošteni manji grijesi koje je počinio prethodno. Allahu akbar, ima li ovakvog dina, ima li ovakve vjere igdje da čovjek jede, uživa, naslađiva se, nakon toga samo to pripiše Allahu, njemu se zahvali, sjeti se ljudi u Palestini, u Iraku, u Čečeni, u Siriji, u Burmi, kako su gladni, kako nemaju, pa se zahvali Allahu i kaže Alhamdulillah, hvala ti gospodaru, bit će im oprošteni grijesi. Pa zato kažem, braćo moja draga i cijene sestre, ovo poglavlje, bitno poglavlje. Koliko je ljudi koji nikada nisu čuli za ovakve dove. Ovaj hadis nam prenosi, imam muslim, 100%, znači, odnosno, ovaj hadis e, prenosi imam Ebu Davu i termizija, hadis je vjerodostojan, dobar, gdje se kaže da čovjek ako jede i zahvali Allahu, bit će mu oprošteni mali grijesi koji je prijednodno učinio. Pogledajte koliko je savršena naša vjera, koliko je lijepa. Čovjek jede, čovjek uživa, čovjek se naslađiva dunjalučkim ukrasima. I samo se zahvali gospodaru i srca. Gospodaru, tebi hvala što si me obskrbio, koliko je moje braće muslimana koji umiru od gladi. A meni se obskrbio, hvala ti gospodaru. Elhamdulillahi lezi at'ameni hada wa razaqani min gajri haulin minni wala kuva. Allah će mu oprostiti grijehe. Nakon toga, u 101. poglavlju, u 736. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala e, se prenosi da je pripovjedao Allah ali se salatu selam nikada nije kudio hranu. Ukoliko mu se svidjela, je ubije. A ako mu se ne bi svidjela, ostavio bi. Jedan od propisa, jedan od načina kodeksa ponašanja prilikom konzumiranja hrane jeste da čovjek kada mu bude donešena hrana, proba hranu i ako mi se ta hrana ne svidi, samo treba da se odmakni, da se sustigni. Ne da kudi tu hranu. Nije to bio sunnet Božijeg poslanika, alaihi salatu wasalam, kaže Buhurire radijallahu ta'ala anhu, kaže Allahu poslanik nikada nije kudio hranu. Ukoliko mu se svidjela, on bi jeo. Ako mu se ne bi svidjela, on bi ostavio. Ipak je to nimet, ipak je to blagodat. Možda se ta hrana sviđa nekom drugom. Pa čovjek ako se zadesi u takvoj situaciji neće psovati, neće vrijeđati, neće kuditi. Jednostavno, ako proba hranu, ako mu se ta hrana sviđa, ješće, ako mu se ne svidi, samo će šutiti. Nažalost, živimo danas u vremenu, naročito mlađih generacija, kojim treba da donese čovjek deset vrsta hrani, pa da jednu vrstu hrani odabere, pa da je jedi. Treba od malih nogu podučavati našu djecu kodeksu ponašanja kojim nas je podučio Boži poslanik da se čovjek navikava na zahvalnost, da je zahvalan Allahu, da ako je hrana lijepa da je jedi, ako nije lijepa, ako se njemu ne sviđa, poješće i neko drugi, nekom i drugom se sviđa, ali ne treba kuditi hranu. To je sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. <clears throat> Nakon toga u hadisu 738. od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah se selam rekao kada neko od vas bude pozvan na gozbu neka se odazove ako bude postio, neka prouči dovu za ukućane, a ako ne bude postio, onda neka jedi. Pogledajte koliko islam precizan. U kodeksu ponašanja jela spominje se hadis kako će se ponašati čovjek kojeg neko pozove na gozbu, pozove ga na hranu, bujrum kod mene na ručak, a čovjek posti. To je jedna poprečno rijetka situacija, ali opet Islam na nju daje odgovor. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu kada nekoga pozovu na gozbu, a on posti, ne može jesti, posti, neka kaže odazove se, ali neka uči dovu za tog čovjeka. Nažalost, mi jednostavno nemamo kulturu dovi, da dovimo za ljude koji nam čine dobro. Kod nas možeš čovjeku raditi mnogo hajra, pomoći ga, posavjetovati ga, e, zauzimati se za njega i mnogo toga čovjek ne zna da ti kaže na, bosanskom Allah te nagradio. Hvala ti što si se zauzeo za mene. Pozoveš čovjeka na iftar, najede se 30 vrsta hrane, ima pred sobom, ustane, ne zna da ti kaže hvala ti Allah te nagradio. Mi smo narod kojim nedostaje kodeks ponašanja zahvalnosti ljudima. Ne znamo zahvaliti ljudima za njihovo dobročinstvo. Pa kaže Allah poslanik, kada nekoga pozovu na gozbu, a on posti. Neka se odazove. Neće jesti, ali će znači doviti za te ljude. Hvala vam što ste me pozvali. Molim Allaha da vas nagradi. Molim Allaha da vam podari bereket u vašoj hrani. Da vam podari bereket u imetku jer vi trošite imetak, druge ljude hranite. Molim Allaha da vam podari bereket u vašoj porodici jer ste vi porodica koja druge ljude poziva u hajr. Ovdje ima jedno interesantno pitanje fiksko, a to je propis odaziva na gozbu. U više vjerodostojnih hadisa Boži poslanik je preporučio kada nekoga pozovu na neku gozbu da mu je se obaveza odazvati. Pogledajte kako islam je savršen. Koliko pazi na osjećaje ljudi i međuljudske odnose kako se neko ne bi našao uvrijeđen. Ja sam danas pozvao čovjeka kod sebe na svadbu, na gozbu, na ruč i čovjek nije došao. Islam naređuje čovjeku da dođe, mora, obaveza. Osim, ovo je veoma bitno, Dosta puta ljudi postavljaju pitanje, ako na mojoj gozbi gdje ja pozivam ima stvari zabranjenih, Neko me pozvao na svadbu, na svadbi alkohol, na svadbi muzika, na svadbi plesovi, na svadbi razgoličenost, na svadbi sjedi i po čatorom muškarci i žene zajedno. Na takvu gozbu se čovjek neće odazvati. Osim da ode i da ljude posavjetuje i da im kaže ljudi to što radite je haram, to je neispravno, bojte se Allaha, u islamu je haram muzika, haram alkohol i tako dalje. U protivnom neće se odazvati. Ako nema na toj gozbi nikakvi zabranjeni stvari, obaveza mu je da se odazove. Zašto? Kako ne bi povrijedio osjećaje insana koji ga je pozvao. Pogledajte kako je islam savršen. Pazi na osjećaje čovjeka koji je uložio trud, pripremio hranu, pozvao te bujrum, brate. I ti kaš neću, ne mogu pa je obaveza da se čovjek odazovi. Vidjeli smo kako čovjek treba da se ponaša u pogledu situacije kada ga neko pozove, a on posti, doviće će za te ljude, a ako ga pozove, on nije postać svakako da će jesti. Nakon toga, jedno isto pitanje interesantno ako čovjek kreni nekom i na gozbu pa mu se neko pridruži na putu. Primjer radi, mene je pozvao moj prijatelj na ručak. Krenuo sam i neko me zaustavi i kaže gdje ćeš, idem kod tog prijatelja na ručak, kaže i ja ću sa tobom. Ja se sada osjećam neugodno, pa mi je Islam i to pitanje riješio, kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, neki je čovjek vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem pozvao na objed koji pripremio za njega i još četvorcu ljudi. Na putu im se pridružio još jedan nepoznan čovjek. Kada su došli pred vrata domaćina, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme reče: "Ovaj nam se pridružio na putu, pa ako hoćeš dozvoli mu da uđe, ako ne dozvoliš on će se vratiti." Domaćin tada reče: "Svakako da ćemo dozvoliti da uđe Allahu poslanici hadi bilježi Buharija i Muslim." Od edeba je da čovjek ako neko dođe sa njim da traži dozvolu. Zašto? Kako ne bi čovjeka vlasnika kuće stavili u nezgodnu poziciju. Možda nije dovoljno pripremio hrani, možda nema mjesta da za sjedenje za toliko ljudi i tako dalje. Mnogo je razloga zbog kojih mi možemo toga insana koji nas je pozvao staviti u nezgodnu situaciju. Pa je propisano u islamu da ako nam se neko pridruži na našem putu, kada krenimo nekome na gozbu, a on nije pozvan, da mi za tog čovjeka tražimo dozvolu i ako vlasnik gozbi dozvoli, neka uđi. Ako ne dozvoli, čovjek ne treba da se ljuti zato što jednostavno on u datom momentu nije bio uplaniran za tu gozbu. <clears throat> Nakon toga ponovo se vraćamo onom hadisu od Omara ibn Ebi Seleme radijallahu ta'alanu da je kazao on o sebi, bio sam dječak pod skrbništvom Allahovog poslanika, ali se letu prilikom jela svojom rukom pružao e, svoje ruke bi pružao po svim dijelovima posude sa hranom, pa poslanik Ali Salatu Selam na tom je rekao dječače, izgovori bismidlu, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe. <clears throat> Ovaj hadis je ovdje imame Nevi Rahmetullah Jalih ispopinuo iz različ, nekoliko razloga. Jedan od razloga je da čovjek ako vidi da neko griješi, makar se to radilo o kodeksu ponašanja prilikom jela, treba da ga posavjetuje. Nažalost, mi danas živimo u vremenu kada ne smiješ nikome ništa reći. Možeš vidjeti čovjeka da jede lijevom rukom, pije lijevom, ne smiješ nikome ništa kazati. Pa ima ne Nevevi spomenuo ovaj hadis kao dokaz da ako i vidimo čovjeka da radi nešto loše, a vezano za hranu, da ga posavjetujemo. Kod nas danas ako nekome nešto i kažeš, kaže vi, vi samo gledate u sitnice, vama je bitne nogavice, vama je bitna brada, vama je bitno i tako dalje. Pogledajte Božijeg poslanika, ali se letu vaselam, dječak. Možda nije još ni punoljetan, možda mu nije ni obaveza da se pridržaje nekih pravila islama, ali ga Boži poslanik podučava kada je vidio da griješi. Pa je u islamu propisano, makar stvar bila i malehna, nije krupna, da ljudima ukazujemo, da ih podučavamo, da reagiramo kada vidimo da se radi nešto neispravno. Pa vidimo da je ovdje Boži poslanik kada je vidio dječaka da jede sa različitih mjesta iz tepsije, da mu je kazao, o dječače, na početku jela reci bismillah, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe. Nakon toga rekli smo e, 741. hadis kojeg bilježi ima muslim od Selem ibn radi, radijallahu ta'ala neki čovjek pred Allahovim poslanikom ali se sam i lijevom rukom. Pa mu je Allah poslanik rekao jedi desnom rukom a čovjek reče ne mogu a samo ga je oholo spriječila da to učini. Na što mu je poslanik rekao i ne mogao. Nakon toga tu svoju ruku nije mogao podići do usta. Pogledajte kako čovjek zbog sitnice, koja je u našim očima sitnica, može zaslužiti kaznu. Boži poslanik vidio čovjeka jede lijevom rukom, pa mu kaže jedi desnom rukom. Nije mogao njegov ego da prihvati to da ga neko savjetuje, da je pogriješio. Pa onda nije želio da prihvati grešku, kaže ne mogu ja da jedem desnom rukom. Kaže mu Boži poslanik, ako kažeš ne, možeš i ne mogao. Pa kaže prenosioca sadisa i više nikada svoju desnu ruku nije podigao prema ustima, paralizovala mu se ruka, dova Božijeg poslanika se uslišala. Ovo nam ukazuje da u islamu svaka stvar i svaki propis ima svoju težinu. Definitivno, jedinje desnom ili lijevom rukom nije na stepenu namaza, niti posta, niti hađa, ali opet ima svoju težinu. Pa čovjek treba da se navikava, navikava svoju djecu da jedu desnom rukom, da jedu bismiletom, da jedu ispred sebe i tako dalje. <clears throat> Nakon toga <clears throat> pojašnjenje zašto ljudi kada jedu iz jedne posude. Nažalost, danas živimo u vremenu kada ljudi jedu za stolovima, svako jede iz svoga tanjira, ali e, pitanje kada ljudi jedu iz iste posude, pa jedu s krajeva posude, zašto nije propisano da se jede sa vrha posude? Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam u vjerodostojnom hadisu <clears throat> Bereket se spušta na sredinu hrani, pa stoga jedite jedinje, počinite s krajeva posude, a ne sa sredini. Allah poslanik nas je obavijestio da blagoslov, bereket na hranu silazi na njen vrh, na njenu sredinu. Pa čovjek onda treba da svi ljudi idu prema toj sredini zajedno kako bi svako od njih podjednako uzeo tog bereketa. Nažalost, Vjerujem da ćemo se svi složiti da danas živimo u vremenu kada ljudi ne znaju cijeniti blagodat hrani. Pa ćemo vidjeti kako ljudi u kontejnere bacaju i komade hljeba, i variva, i pite, i mnogo toga a vidjet ćemo kako je Boži poslanik pazio na bereket hrani. Kako je pazio da se prsti poližu. Pazite, čovjek jedi šta na prstima može ostati od hrani? Nešto veoma malo. Ali je Boži poslanik preporučio da se hrana obliže sa prstiju prije nego se operu ruke, jer kaže, ne znamo u kojem dijelu hrane je bereket. Preporučuje da se posuda otari zalogajem zadnjim, kaže ne zna se u kojoj hrani je bereket. Preporučuje kada zalogaj padne na zemlju da se podigne, da se očisti, da se pojede, jer kaže ne zna se u kojem dijelu hrane je bereket. Pogledajte tri stvari koje preporučuje Boži poslanik. Da se jede iz krajeva kako bi se došlo do bereketa. Da se, znači, obliže posuda, ne znajući u kojem dijelu hrane je bereket. Da se poližu ruke, ne znamo gdje je bereket. Kada ispadne zalogaj, da ga podignemo, da ga očistimo, da ga pojedimo, jer ne znamo gdje je bereket. La ilaha illallah. Znam da mnogi to ne mogu prokudati. Smatraju da je to nazadno da neko poliže svoje prste. Smatraju nazadnim da neko uzme zaloga hrane sa zemlje da ga očiti da ga pojedi. Ali je ovo sunnet. Ovo je reka onaj koji ne govori po hiru svome. Onaj ko želi da se poduči, nek se poduči. Onaj ko želi da se ponaša po zapadnom montonu, nek se ponaša. Mi ovdje učimo šta je Šta nas je naučio Božji poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam, a definitivno on je najbolji učitelj. Pa kaže Božji poslanik, nemojte jesti sa vrha, jedite sa čoškova, jer bereket silazi na sredinu i vršicu hrani. <clears throat> Nakon toga, <clears throat> u 109. poglavlju 748. hadis od Ibnu Abbasa se prenosi da Allah poslanik alaih salatu kazao kada neko od vas završi sa jelom neka ne briše svoje prste sve dok ih neki sam poliže i dok mu ih neko drugi ne poliže. Imamo dvije verzije. Kaže Allah poslanik kada neko jede prije se jelo rukama bez kaške, pa se ruke prilikom jela malo da reknemo uprljaju hranom Šta je to koliko će hrane ostati na prstima, ali kaže poslanik nemojte, nemojte prati ruke i nemojte ih brisati maramicom prije nego što poližete, znači jer ne znate, možda je baš u tom dijelu hrane bereket i blagoslov za vas. A mi pola časi, pola tanjira, bacaj, e, korice hljeba, mrve i sve ostalo, tako lako bacamo hranu. Ne znamo u kojem dijelu hrane je bereket i blagoslov. Pa Boži poslanik kaže prije nego što obrišete ruke maramicom ili vi poližite ili neko drugi. Na se odnosi ovdje ovo neko drugi, može se desiti da roditelj svome djetetu malehnom poliži ruke. A može se djeci desiti da imamo malo i harmonije i romantičnosti u islamu i u braku, pa da čovjek poliži ruke svoje supruge, a njegova supruga poliže njegove prste, jer, jer je njihov život toliko sladak, toliko meden, da oni jedno drugo mogu polizati prste. Ja znam da se nekim ljudima ježi koža od takvih stvari, ali jednostavno ovo je islam. Mi ne kažemo mora neko da to uradi, ali Boži poslanik je preporučio da se ruke ne peru niti brišu maramicom, sve dok čovjek ne obliže svoje prste normalno ako je jeo rukama bez kašike. <clears throat> U drugom hadisu od Kabri Malka stoji vidio sam Allahog poslanika ali sam kako jede sa tri prsta, a kada je završio sa jelom oblizao je svoje prste. Hadis bilježi muslim od suneta Božeg poslanika kada čovjek jede rukama bez kašike, iako nema ništa sporno da čovjek jede kašikom, e, određen broj ljudi nekada upali svoga imana, E, jednostavno e, želeći da toliko slijedi Božijeg poslanika e, izbjegava kašiku. Nema ništa loše u tome da čovjek jede kašikom hranu, ali isto tako znači od sunneta Božijeg poslanika je da čovjek jede kada jedi rukama bez kašike, da jedi sa tri prsta. Ne bi da govorim sad o tome da je nauka potvrdila da je zdravije i korisnije da čovjek jedi sa tri prsta, da jedi direktno eh, hranu sa svojim rukom, a ne kašikom. Iako bez imalo, bez smetnje, nema smetnje nikakve da čovjek koristi kašiku prilikom jela, ali sunneta Božih poslanika je da čovjek određenu vrstu hrani jedi rukama i nakon toga da poliže svoje prste. <clears throat> Nakon toga dolazi 749. hadis koji nam otkriva baš tu tajnu i kaže od Džabira radijalom se prenosi da Allah poslanik naredio da se nakon jela obližu prsti kao i posuda u kojoj je bila hrana, a zatim je rekao u istinu vi ne znate u kojem se dijelu vaše hrani nalazi bereket i blagoslov. Allahu poslanik Ali salatu salam naredio je da se nakon jela poližu prsti i da se obliže sa zadnjim zalogajem e, tepsija ili tanjir u kojem je bila hrana, da se to pojede i objasnio je, kaže, jer vi ne, ne znate u kojem dijelu vaše hrane se nalazi bereket i blagoslov. Pogledajte koliko su oni žudili, ciljali da postignu blagoslov uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Nakon toga, Boži poslanik pojašnjava onaj propis kojeg smo indirektno ispomenuli. Od Džabira prenosi da Allah poslanik ali se rad sam rekao kada nekom je od vas ispadni zalogaj, treba ga uzeti, uklonuti ono što se na njega prilijepilo, a nakon toga neka ga pojede i neka taj zalogoj ne ostavlja šitanu. Isto tako, neka svoje ruke ne čisti maramicom prije nego što obliže prste, jer on uistinu ne zna o kojem se dijelu hrane krije bereket. <clears throat> neka ga ne ostavlja šeitanu. Znači čovjek kada mu ispadne dio hrani i on ga ostavi, tu je dio hrane koju će pojesti šeitan. Pa Allah kaže ako ispadne zaloga, ispadne nešto, uzeti, očistiti lijepo, higijenično, nakon toga to pojesti, da to čovjek ne ostavlja šeitanu, ne znajući u kojem dijelu hrane je bereket i blagoslov. <clears throat> Nakon toga E, jedna također interesantna stvar, a to je da islam podstiče ljude da kada jedu, da jedu grupno, da jedu zajedno i e, na, na, na, jedan način to povećava blagoslov i bereket hrane koja se jedi, da se hrana jedi zajednički. Pa ćemo vidjeti nekoliko argumenata i hadisa na tu temu. 755. E, hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik rekao Hrana spremljena za dvojicu dovoljna je trojici, a hrana pripremljena za trojicu dovoljna je četvorici. <clears throat> U drugom hadisu Allah poslanik alaihi salatu selam kaže hrana za jednu osobu dovoljna je za dvojicu, hrana za dvije osobe dovoljna je za četvoricu, a hrana za, eh, četiri osobe dovoljna je osmerci hadis bilježi ima muslim. Islam podstiče da ljudi jedu zajedno. Vidjet ćemo u drugim nekim hadisima da je Allah poslanik preporučio kada su mu kazali nemamo bereketa u hrani, ne možemo se najesti, pa ih je pitao, kaže možda vi jedete odvojeno, svako za sebe, ko što mi nažalost danas svi radimo, pa su rekli da Allah poslanik, pa Allah poslanik kazao jedite zajedno i spomenute Allahovo ime, recite bismillah i jedite zajedno iz iste posudi. Ova dva hadisa u kojima Allah poslanik spominje hrana jednog je dovoljna za dvojicu, Šta time je želio Allah da kaže? Prvo tu se podstiče da ljudi jedu zajedno. Da ne pomisli čovjek ne može mi biti. Ne. Allah Želšanu je taj koji će podariti bereket u hranu. S druge strane, ovaj hadis se svata na način da čovjek hrana koja je njemu dovoljna da se on najede, ako znači budu jela dvojica ljudi tu hranu, obo dvojica će se oni pomalo podmiriti, nešto što će im biti dovoljno pod da preživi. Ali čovjek ne treba da se boji za hranu, treba da bude spreman. To su spomenuli islamski učenjaci u komentaru ovog hadisa. Danas sam se baš zaustavljao na više komentara učenjaka koji govori o ovom hadisu baš da je ovaj način, ovaj hadis podstiče ljude da se ne boje za rizki na faku, da druge ljude pozovu na hranu. Ok, evo ima samo hrane, dovoljno se ja najedim. Ali bujrum da jedemo zajedno, pola ti, pola ja, i ja ću se malo najesti i ti ćeš se malo najesti. Neću se ja najesti koliko bi se najeo da sam jeo sam ali ima dovoljno za obodvojicu ako Bog da malo ja, malo ti. Pa ovaj hadis nas postiči na međusobno udjeljivanje hrani. Pa je time Allah želio da kaže gdje ima hrani za jednog, da se dovoljno najede, ako dvojica to pojedu, obu dvojica će se oni inšala malo najesti i tako gdje ima hrani za dvojicu mogu se najesti četvorica i tako dalje. Pa nas ovaj hadis podstiče da međusobno zajedno jedemo i da ne strahujemo za hranom, već da druge ljude ugošćavamo i da ih pozivamo da jedu zajedno s nama kada i mi jedemo. <clears throat> Nakon toga, <clears throat> Imam Nevi Rahmetullahi Alehi počeo je da, citira hadise i argumente koji ukazuju o, o određenim hadisima koji govori o propisima pijenja vodi. Vidjeli smo svi hadisi do sad su bili propisi, propisi jedenja, a u nekoliko narednih hadisa vidjet ćemo da imamo Nevi Rahmetullah i Alihi citirao hadise koji govore o pijenju, da li vode ili mlijeka. Enes radijallahu ta'ala prenosi da je e, prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam pio na tri duška. Boži poslanik alaihi sallam kada bi pio vodu, pio bi na tri, hajde da kažemo, gutljaja popio bi vode, odmakeo bi posudu, popio bi vodu, odmakeo bi posudu, popio bi vodu i odmakeo bi posudu. Nije sporno i nije e, neispravno popiti vodu odjednom. Ima jedan hadis koji to kao zabranjuje, ali taj hadis nije vjerodostojan i ne može se koristiti kao šerijetski dokaz. Ali je ljepše i bolje da čovjek pije vodu na tri odvojena gutlja i kaže NS radijallahu ta'ala da je to bio e, da je to bila praksa Božijeg poslanika alihi salatu nam. U 759. hadisu stoji od Katade radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je Allah poslanik zabranio da se otpuhuje nad posudom iz koje se pije. Da čovjek znači kada ono tri puta pije da ne otpuhuje nad posudom, već da popije pa da odmakne, da otpuhne i tako dalje tri puta. Allah najbolje zna šta je razlog toga, ali Boži poslanik je dvije zabrane zabranio vezane za vodu. Da se puše u vodu, ako ima neki trun da se ta izlije taj trun, e, trun iz posude, da se puše u vodu i da se diše nad vodom. Da čovjek znači preuzima da kada pije vodu, pa znači ako je uzeo jedan gutljaj, da odmakne posudu, da proguta vodu i nakon toga drugi da to ne čini nad posudom. Jer se može desiti da nešto iz usta padne ponovo u vodu i time na taj način čovjek može, hajde da kažemo, e, dio vode koji je ostao učiniti da se drugim ljudima ne pije iza njega voda. Pa dvije imamo zabrane kada je u pitanju pijenje vode. Lijepo i pohvalno čovjek pije tri puta. Može popiti na jedan gutljaj, ali ne treba da kada pije na tri gutljaja, da znači uzima da nad vodom i ne treba da čovjek puši u posudu u kojoj se nalazi voda. <clears throat> Nakon toga, 760. E, hadis od Enesa radijallahu ta'ala prenosi Jednom prilikom doneseno je mlijeko pomiješano sa vodom Božijem poslaniku. S njegove desne strane nalazio se neki beduin, a sa lijeve strane Ebu Bekr. Nakon što se napio Božji poslanik, ali se letu selam, mlijeko je dodao beduinu i rekao prvo pije onaj koji je s desne strane, pa tako redom. Znači ako imamo više ljudi, i čovjek pije iz jedne posude pa želi da dadne nekom je drugom, najprioritetniji onaj koji je s desne strane. U ovom slučaju s, za, s desne strane Božeg poslanika bio je čovjek nepoznat, beduin, čovjek pustinjak. S lijeve strane bio je Ebu Bekr. Ebu Bekr najbolji čovjek u umetu, ali ima kodeks. Kodeks je da se dadni onome koji je s desne strane i to je lijepo i pohvalno. U islamu se uvijek daje prednost desnoj strani u svemu što je lijepo. <clears throat> Isto tako e, prenosi se drugi hadis da je Allah poslanik se jedne prilike s jedne strane mu je bio desni dječak, s druge strane su bili stari ljudi ugledni, pa je on tražio Božji poslanik i kaže on dječaku hoćeš li mi dozvoliti da ja preskočim tebe da dadnem ovim starima, kaže ovaj dječak, bio je pametan, pronicljiv, volio poslanika, volio je da se on napije nakon poslanika direktno vode, pa kaže Božji poslanik hoćeš li mi dozvoliti nakon pijenja da dadnem ovima starima. Dječak, kaže dječak, ne, ne, ne, ne, neću nikome dozvoliti da prije, da pije sa mjesta gdje si ti pio prije mene. Pa je uzeo posudu i popio nakon Božjih poslanika, ali se letu selam, ali vidimo koliko je Božji poslanik pazio na kodeks davanja desne strani, da je tražio dozvolu od ovog malog dječaka, a s druge strane su bili ugledni stari ljudi, ali opet to davanje prednosti desne strani ima svoju težinu u islamu. <clears throat> Nakon toga, eh, hadis 763. od Ebu Reiri radi Allahu Tealanu se prenosi da je Allah poslanik zabranio da se pije direktno iz otvora na mješini ili iz otvora na drugoj sličnoj posudi. Znači da ima čovjek, u staro vrijeme su bile mješine i nije se vidjelo šta je u mješini. Pa je Boži poslanik zabranio da se pije direktno, znači sa grlića mješini. Neki islamski učenjaci kažu da se to danas odnosi i na flaše koje mi imamo, iako ako uzmemo da je razlog, iako to nije nigdje pojašnjeno od Božijeg poslanika, ako je razlog to što ne vidimo šta je u mješini, a danas u flašama vidimo, onda u jednu ruku to i ne potpada pod zabranu. Ali u svakom slučaju čovjek vjernik bi trebao i to da izbjegava da pije vodu sa grlića flaši. Iako ćemo vidjeti u drugim hadisima da imamo hadise u kojima je Allahov poslanik nekada pio i sa grlića mješini. Pa kažu islamski učenjaci hadisi koji e, spominju da je poslani pio sa grlića mješine ukazuju da je to dozvoljeno. Čovjek ako bi to radio nije učinio haram. I danas čovjek ako bi pio vodu sa grlića flaši nije učinio haram. Ali zbog hadisa u kojima je to zabranio bolje da to čovjek ne čini. Kaže se u hadisu u Musabit Kajs ibn e, Kepša bin Sabit radijallahu ta'anu, sestra Hasana ibn Sabita radijallahu pripovijeda, Allah poslanik alaih salatu wasalam došao je kod mene, pa se stojeći napio direktno iz otvora okačene mješini. Ustala sam, prišla toj mješini i odsekla njen grlić. Bila je mješina obješena, došao je Boži poslanik, u mješinu i napio se direktno vode iz mješini. Ovaj hadis je vjerodostojan pa nam ukazuje dva propisa. Da je poslanik nekada pio i stojeći, ali je mnogo bolje, kao što ćemo vidjeti narednih hadisa, da je, da je bolje piti sjedeći. Čovjek kada hoće piti vodu, bolje je da uzme čašu i da sjedne i da pije. Čak imamo hadise vjerodostojne, Boži poslanik kaže, ko zaboravi pa popije vodu e, stojeći, neka povrati tu vodu. Ali imamo hadise u kojima stoji da je Boži poslanik ponekada pio i stojići. Pa uvijek islamski učenjaci kada dođu ovakvi hadisi, da jednu stvar poslanik zabranjuje, a u drugoj on to učini, onda kažu ta zabrana nije žestoka. Ali je bolje to ne činiti. I u ovom slučaju Allah poslanik ponekada bi pio vodu stojeći, kao što je ovdje zabilježeno. Ponekada bi pio vodu i sa mješini znači i sa grlića mješini ali znači čovjek zbog hadisa u kojima to Boži poslanik zabranio, bolje da to izbjegava, ali ako bi to ponekad je uradio, nije učinio zabranjeno, popiti vodu stojeći nije zabranjeno i piti vodu sa grlića mješini ili u današnje vrijeme grlića flaši nije zabranjeno. Ali ako čovjek to može izbjegavati, želiti da slijedi sunet Božih poslanika, svakako je to, inšallah, i bolje. <clears throat> <clears throat> Nakon toga imam Ennevi Rahmetullah Jali citirao je nekoliko hadisa u kojima govori o propisima pijenja stojeći vode, pa je spomenuo argumente da je Boži poslanik više puta pio vodu stojeći, da su ashabi nakon njegove smrti Alija radijallahu ta'ala njegov zet, E, znači nakon njegove smrti u Kufi je pio vodu stojeći i govorio je ovako sam vidio da vodu pije Boži poslanik ali se Selam. Pa znači čovjek, vjernik treba da pokuša između ovih hadisa da ih e, objedini. Hadisi u kojima Boži poslanik zabranjuje pijenje vodeći e, pijeći vode da čovjek stoji, bolje da čovjek to ne čini. Ali ako bi to uradio u datom momentu, pogotovo ako zatim ima potreba, inšala, on nije napravio nikakav grijeh. Na kraju, na kraju, e, imamo nekoliko hadisa koji ukazuju e, da, da je muslimanima zabranjeno piti iz posuda koji su od zlata i srebra. Znači posude zlatni i srebrni muslimanima je strogo zabranjeno i imamo e, znači 776. hadis, 778. hadis, jasne zabrane da Allah poslanik ali salatu selam jasno zabranio da vjernik musliman pije vodu iz srebrenog ili zlatnog posuđa. <clears throat> znači možemo braću moja draga i cijene sestre na kraju ovog našeg druženja e, u nekoliko rečenica rezimirati propise kodeks ponašanja e, prilikom jela i pića. Prva stvar, čovjek bi na početku trebao prilikom jela da pazi, da ne zaboravlja, da rekne bismillah. Ako zaboravi, kazat će e, u toku jela bismillahi evvelahu wa ahirahu. U ime Allaha i na početku i na kraju jela. Nakon toga, kada završi sa jelom, zahvalit će Elhamdulillah i dovu proučiti Elhamdulillahi lezi at'ameni haza wa razaqani min gajri hawli minni wa Druga stvar, rekli smo da je Allah poslanik obećao onome ko prouči ovu dovu na kraju jela, da će mu biti oprošteni grijesi. Rekli smo da je pohvalno i lijepo da se jede desnom rukom, da je Boži poslanik zabranio da se jede desnom rukom, uporedio je e, odnosno taj postupak je postupak šetano u šetan jede lijevom rukom, a vidjeli smo da je dovio protiv čovjeka koji jeo lijevom rukom, a nije želio da jede desnom rukom. Pa je nama muslimanima propisano da jedemo desnom rukom, a da to ne činimo lijevom rukom. Propisano nam je ako jedemo iz iste posude sa više ljudi, da jedemo ono što je ispred nas. Propisano nam je ako ne jedemo kašikom, da jedemo sa tri prsta i da nakon jela, jer mora se desiti da čovjek ako jede sa rukama, sa prstima, da će određeni dio hrane ostati na prstima, da prije nego što se ruke operu i prije nego što se otaru maramicom ili krpom, da čovjek obliže prste. I rekli smo da je Boži poslanik Ali Salatu Selam to pojasnio, jer čovjek ne zna u kojem dijelu hrane je blagoslov i bereket. <clears throat> rekli smo također od propisa vezani za kodeks ponašanja prilikom jela jeste da čovjek ako mu se desi da mu nešto od hrani ispadne, što se može podići, što nije tečno, zalogaj da ga podigni, da ga očisti od eventualnih stvari koje su se zalijepile za zalogaj, da to nakon toga pojedi, da to ne ostavlja šetanu i opet iz istog razloga zato što ne znamo u kojem dijelu hrane je blagoslov i bereket. <clears throat> Isto tako, e, spominju islamski učenjaci u kodeksu ponašanja da nije pohvalno čovjek jede toplu hranu, već je bolje sačekati kako ne bi imao potrebu da u nju puši, a rekli smo da je Boži poslanik zabranio u hadisima puhanje u hranu. Isto tako, <clears throat> rekli smo kada je u pitanju pijenje vode, da čovjek E, došli su hadisi u kojima Boži poslanik zabranio da se pije sa grlića mješini, u današnje vrijeme to su flaše, pa čovjek bi trebao da to izbjegava, ali došli su drugi hadisi u kojima zaista je zabilježen vjerodostojno da je Boži poslanik pio vodu sa grlića, tako da čovjek ako bi u datom momentu i to učinio nije napravio nikakav prekršaj, ali zbog hadisa u kojima je to zabranjeno, ako bi se trudio da to izbjegava, inšala ispravno je postupio. I na kraju, znači, vidjeli smo da je Boži poslanik ali se u više hadisa podsticao na zajedničko objedovanje i jedinje zbog blagoslova i bereketa. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu vjeri, molim vas subhanahu wa ta'ala da nas podiči propisima njegove vjere, da nas učini od onih ljudi koji će i najmanji i najsitni sunet Božijeg poslanika ali i salatu selam prakticirat, doista nema veće sreće od toga da čovjek bude istinski sljedbenik Božijeg poslanika ali i salatu selam, da ga oponaša u svemu onome što nam je naredio i da ostavi ono sve što je zabranjeno. Subhaneke, Allahumma ve bihamdike, ešhedu in la ilaha استغفرك واتوب إليك